nucteris cae batos cae aithuia. Nucteris cae batos cae aithuia, hetai reien poie examenai, emporicon diagnosan bion sdeen. HEMIN un nucteris ergurion danei zamene, cathecen eis to meson, he de batos estheta met heautees elaben, he de aithuia, trite chalcon, cae apepleusan. He monos de sfodru genomenu cae tes neos peritrapeises, panta apolesas ai autai epiten gen dies ocesan. Ex eceinu toinun hemin aithuia tois aigialois a ei Me pot on halkon ekbalei he salata he di nykteris tus danistas fo bumene tes min hemeras u fainetai nuktor de pinomen exeisin he debatos tes ton parionton estetos epilambanetai e ipu ten oikyan epignoye zde tuza ho muthos de hoti per i ha spudasdomen, tuutois es husteron per piptomen.